Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում յոգական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Դեկտեմբերի 27-ին Արցախի պետնախարար Գյորգի Մարտիրոսյանը հանդիպել է Արցախի զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Պետնախարարի հանդիպման նպատակը 2018 թվականին կատարված աշխատանքների ներկայացումն էր։ Ողջունելով լրագրողներին, պարոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ թեև որոշ վիճակագրական տվյալներ ճիշտ գրտված չեն, սակայն տարբեր ոլորտներում զգալի աշխատանքներ է իրականացվել։ Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ եւ այս ընդլայնված ձևաչափով եւ այս կարգավիճակում առաջի անգամ ենք ձեր հետ հանդիպում, բայց ոչ վերջին եւ անդրադառնալով տարեվերջան 2018 թվականի ավարտող տարվա արդյունքներին պետք է նշեմ, որ դեռևս վերջնականապես ամփոփված չեն վիճակագրական տվյալները եւ դեռևս մի քանի օր պետք է անցնի միջև տարին ավարտվի, այնուամենայնիվ որոշակի սպասողական եւ կանխատեսումային ցուցանիշներ մենք ունենք այսօր Անդրադառնալով գյուղոլորտին Գյուրգի Մարտիրոսյանն ասաց, որ տեղացած կարկուտի պատճառով ֆերմերները մոտ 50%-ով վնաս են կրել։ Արցախի կառավարության ծրագրերից մեկն էլ այն է, որպեսզի զարգացնի ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ըստ սպասումների մենք արձանագրենք շուրջ 75 միլիարդ դրամի չափով համախառն թողարկում, որի վրա իհարկե բավականին բացասական ազդեցություն թողեց տարվա ընթացքում տեղի ունեցած կարկտահարությունը, որի պատճառով 10-ից 16000 հեկտար վնասվել են, այսինքն շուրջ 10000 հեկտար ընդհանրապես 100%-ով վնաս է կրել եւ եւս մոտ 6000 հեկտար նույնպես միջև գնահատականներով միջև 50% չափով վնասներ են կրել։ Եվ դա էական նվազեցրել է մեր սպասումները, այնուամենայնիվ մենք սպասում ենք չնչին կամ ոչ նշանակալի աճ այս ոլորտում եւ ուզում եմ նշել, որ այս ոլորտում մեր աշխատանքները հիմնականում ուղղված են կառավարության կողմից հաստատված գյուղատնտեսության զարգացման հայցակարգով նախատեսված աշխատանքների իրականացման։ Այդ մասին բազմիցս խոսվել է եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ հիմնական աշխատանքները, որը այդ հայցակարգով նախատեսված է եւ առաջի փուլում իրականացվում են, դա ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացման նոված աշխատանքներն են Եվ այս առումով շատ կարևոր է եւ հատուկ ուշադրության արժանի որոգման համակարգերի բարելավման ծրագիրը, որը հիմա իրականացվում է կառավարության կողմից։ Եվ այդ աշխատանքների շնորհիվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ հանրապետությունում տարեսկզբին գոյություն ունեցող շուրջ 380 հեկտար կաթիլային որոգման համակարգերով որոգվող հողատարածքները տարվա արդյունքներով էական ավելացել են եւ արդեն հասել են շուրջ 1000 հեկտարի։ Արդեն մի քանի տարի է ինչ Արցախում գործում է կաթիլային ռոռոկման համակարգը։ Մոտ 1000 հեկտար հողատարածք ապահովված է կաթիլային ռոռոկման համակարգով։ Ինչ տվեց ֆերմերներին այդ համակարգը, որը թանկ հաճույք կարելի է համարել։ Հենց միայն նրան այգիների ստացած առանձնբերքը ապացուցեց, որ կաթիլային ռոռոկման տարբերակը ամենաճիշտ տարբերակն է այգիների ռոռոկման համար։ 1000 հեկտար հանրապետությունում ապահոված է կաթիլային ոռոգման համակարգերով։ Իսկ որոնք են կաթիլային համակարգերի դրական հետևանքները, դրա մասին բազմիցս ենք խոսել, երևի կարիք չկա նորից ներկայացնելու, ուղղակի մի փաստ կարող եմ վերել, որ դրանցով պայմանավորված մեր նռան բերքը տարվա արդյունքներով այն պայմաններում, որ ցանկատարածությունները, այսինքն նռանագիների տարածքները ավելացել են 11%-ով, Բերքը ավելացել է այդ նույն 11 ամսվա ընթացքում շուրջ 80%-ով։ Այսինքն այդ աճը հիմնականում պայմանավորված է կաթիլային համակարգերի ներդրմամբ։ Եվ հաշվի առնելով այն, որ այս տարի եւս բավականին մեծ տարածություններ ապահովել են կաթիլային համակարգերով, մենք ամեն տարի երկրաչափական պրոգրեսիայի աճին համապատասխան կունենանք վերքի ավելացում։ Եվ նախատեսում ենք մյուս տարի նույնպես 400-ից 400 հեկտարի չափով ապահովել կաթիլային համակարգերի ներդրումը ու այդ նպատակով pedagogical budget-ում արդեն նախատեսված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ։ Պետնախարարը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ինձ օրինակ հետաքրքրում էր հետևյալ հարցը։ Կարող է դիտության եւ Արամ Խոյան Լուռնահարանության նախկին նախարարներից մեկը հաշվետվություն էր ներկայացնում, պատերին կախված էին տարբեր գովազդային հաստատներ, որտեղ ներկայացված մշակաբույսերը գրեթե մշակվում են մեզմով։ Ինչ շատ հետաքրքրեց ու զարմացրեց դիտակտղելու հաստարային գովազդը, որը շատ կանչող էր, հյութեղ էր, Իմ այն հարցին, թե պարոն Մոկոյան, ինչ է նշանակում այն գովազդային հաստարը, արդյոք մենք կարող ենք մշակել եւ դա իրականություն կդառնա պարոն Խոյանների պատասխանը ավելի ողջունիչ եւ ուրբեր քան զգացային մասնակը ասախորի չեք ասում սոնաջան շատ շուտով մենք ծավալենք մեր հակադրած ձիթակոծումը իսկ եթե սխալվում է մեր ուսումն քննվում որքան ինձ հայտնի է ոչինչ չի արվել այդ ուղղությամբ այդ մշակաբույսը դարձել է դրական արցախցիների համար։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Ցիտապտուղ նույնպես արտադրվում է հանրապետությունում, իհարկե ոչ մեծ ծավալներով, Ամեն դեպքում ես կփորձեմ մի քիչ ավելի լայն պատասխանել ձեր հարցին, չկենտրոնանալով զուտ ցիտապտղի վրա։ Իհարկե, մենք ունենք որոշակի պայմաններ, բնակլիմայական եւ այլն, որոնք ավելի բարենպաստ են որոշակի հուսատեսակների համար, Եվ այս առումով կառավարության իդեմս գյուղատնտեսության նախարարության հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որպիսի ճիշտ կողմնորոշում տալ մեր գյուղատնտեսներին։ Եվ այս առումով մեր աշխատանքները ուղղված են, այսպես ասած, բնակ տարածքների կամ առանձին գոտիների կուզեք անznագրերի կազմանը կամ այսպես ասած որոշակի պայմանների ձևավորմանը ու այդ տրամադրմանը գյուղատնտեսներին որ բնակավայրերում, որ տարածքներում ավելի բարենպաստ է այս կամ այն հուսատեսակի մշակությունը եւ արտադրանքը։ Իհարկե երկրում որոշակի մասնագիտացում ամեն դեպքում նախատեսվում է։ Մենք չպետք է փորձենք արտադրել ամեն ինչ, որովհետև իրականում արդյունավետ չի լինի եւ չեն կարող մրցակցել աշխարհում այսպիսի օրինակ բուսատեսակների արտադրության մեջ, ինչպիսին է օրինակ նարինջը։ Բայց մենք կարող ենք ընտրել այն ճիշտ մշակաբույսը, որը արդյունավետ կլինի եւ որը կտա ավելի մեծ էֆեկտ եւ մեծ ավելացված արժեք այդ թվում նաեւ եկամտի տեսքով մեր հանրապետությունում։ Իհարկե կլինեն փորձնական փոքր քանակությամբ այս կամ այն բուսատեսակի տնկման ու արտադրության փորձերը եւ դրանք նույնպես ողջունելի են եւ մենք այդպիսի փորձ նույնպես ունենք ստեղծվում են հանրապետությունում մի քանի տնկարան որոնցում այդպիսի փորձեր նույնպես իրականացվեն մեր պայմանների համար ավելի դիմակայուն սորտերի կամ մշակա տեսակների հայթայթման նպատակով բայց կարծում եմ այդ աշխատանքները որոշակի ժամանակ կպահանջեն եւ ճիշտ կազմակերպելու եւ ճիշտ կողմնորոշվելու դեպքում մենք միավորի կտրվածքով, միավորի ռեսուրսների ծախսերի կտրվածքով կարող ենք ապահովել ավելի մեծ արդյունք։ Դիտապտղի մասով ասեմ, որ ինչպես նշեցի, որոշակի արտադրություն կա, բայց կարծում եմ երևի որոշակի էլի բնակլիմայական պայմաններով պայմանավորված լայն տարածում չի գտել։ Հանդիպման ավարտին Գյորգի Մարտիրոսյանը լրագրողներին շնորհավորեց ամանորի եւ սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Ես վերջում ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք նոր տարվա եւ սուրբ ծննդի կապակցությամբ եւ մաղթել եւ ձեզ եւ ամբողջ Վարչակի ժողովրդին խաղաղություն մեր երկրին, երջանկություն մեր բոլորի ընտանիքներին եւ հաջողություններ ընդհանուր առմամբ մեր շահորթին, որպիսի 2019 թվականը լինի հաջողությունների տարի, լինի նոր ձեռքբերումների եւ զարգացման տարի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում եմ լավ տոների անցկացում։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ որպա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Սոնա Համբարձումյանը։ Բարեկամներ, մեր ստեղծագործական խմբի անունից սրտան շնորհավորում ենք ձեզ ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ եւ ցանկանում ենք սեր ու երջանկություն։ Մինչ նոր հանդիպում։